İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Birincisi Hazreti Ali Efendimiz'den geldiği rivayeti e, çokça zikredilen güzel dua duanın başında e, bu duayı okuyalım. <clears throat> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Celcelütiye e, duasını e, okuyacağız. Siz de inşallah bazı yerlerde amin diyerek katılırsanız istifade etmiş oluruz hep birlikte. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bede'tü bi bismillahi ruhi bihi ihtedet ila keşfi esrarin bi batinihi intamet. Ve sallaytu bissani ala hayri halkihi Muhammedin men zahet dalalete vel galet. İlahi lekat eksemtu bismike da'iya bi'acin ve mahucin celcelutin celcelet. Seeltüke bismil muazzam kadruhu ve yessir umuri ya ilahi usalmehet. Ya Rabbi senden bütün işlerimizin kolay gitmesini, bugün işlerimizin kolay gitmesini, e, muazzam isimlerin, seni takdir buyurdu, muazzam isimlerin hürmetine istiyoruz. <clears throat> senin ismine yine tevessül edip dua ediyoruz. Evet. Ey hayyu kayyum olan Allah'ım, sana dua ediyor, senden istiyoruz, senden umuyoruz.'' sen zülcelal ve ikram sahibisin. Ve ya hayyu ya kayyum ed'uke raciya بآج Bi جلجلوت هلهلت بصمصام طمطام ويا خير بازخ بمهراش مهراش به النار أخمدت بآج أهوج يا إلهي مهوج ويا جلجلوت بالإجابة هل هلت لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت علي ضياء من بوارق نوره فلاها على وجهي سناء أبرقت وسب على قلبي شابي برحمة بحكمة مولانا الكريم فانطقت أعطت بي الأنوار من كل جانب وهيبة مولانا العظيم بنا علت فسبحانك اللهم يا خير خاباري ويا خير خلاق وأكرم من بعت فبلغني قصدي وكل مآربي بحق حروف بالهجاء تجمعت بسر حروف أودعت في عزيمتي بنور سناء الاسم والروح قد علت فضلي لنا من الأنوار فيزة مشرق علي وعيميت kalbi bitaytafet. Amin. Evet. Bu dualarda özellikle sık sık her dua ara verişimde siz de amin diye katının. O zaman hep beraber okumuş oluruz. Gerçi yine arada katılmasanız da sizi de kastederek okuduğum için e, faydasını hep birlikte göreceğiz inşallah. Elem <clears throat> elbisenni heybeten ve celaletin ve küffeyeden âdâ anna bi galmehet. ألا معجبنا من عدو وحاسد بحق şemahın, eşmahın sellemet semet. Ya Rabbi hasetçiden, düşmandan, şemahın, eşmahın, sellemet semet, esma isimlerin hürmetine bizleri koru ya Rabbi. Evet, amin. Binuhri celalin bazihin ve şerantah بقدوس بركوت به الظلمة جلت ألا وقت يا رب بنور هاجتي بنور أشمخ جليا سريعا قد انقضت بياه ويايوه نمون صاليا veya aliyen yessir umuri ve umurana وامنحني يا ذا الجلال كرامة بأسرار علم يا حليم بك انجلت وحلصني من كل هول وشدة يا جابر القلب الكثير من الخبت وأهرسني يا ذا الجلال بك في كن بنصرك من قاتل السر أسملت وسلم ببحر واطن خير بريا فأنت ملاذي والكروب بك انجلت وصب علي رزقا صبة رحمة فأنت رجاء العالمين ولو تغت وأصمم وأبكم ثم أعم عدونا وأحرسهم يا ذا الجلال بعوسمت وفي هوس من ما دوس من وبراس من تعصمت بالاسم العظيم من الغلط <coughs> وأعطف قلوب العالمين بأسرها على علي عليهم ألبسنا قبولا بشلمات ويسر أمورنا يا إلهي وإلهنا واعطنا من العز والعليا بشمخ وأشمخت واسبل علينا الستر واشف قلوبنا فأنت شفاء للقلوب من الغسة وبارك لنا اللهم في جمع كسبنا وهو الأقود الأسر بيايوه ارتحت بياه ويايوه ويا خير بازخ ويا من لنا الأرزاق من جوده نمت نرد بك العداء من كل وجهة وبالاسم ترميهم بالبعد بالشتت وأهزلهم يا ذا الجلال بفضل من إليه سعد دب الفلاة وقد شكت فأنت رجائي يا إلهي وسيده ففلل ميم الجيش رام بعبت فكف جميع المضرين كيدهم وعني بأقسامك حتما وما خمت فيا خير مسؤول وأكرم من آتى فيا ويا خير مأمول إلى أمة وخلت أقد كبكبي بالاسم نورا وبهجة مدى الدهر والأيام يا نور جلجلت بآج أهوج جلمهوج جلالة جليل جلجلوت جماه تمارجت <clears throat> بتعداد بروم وسمراس أبرم وبهرة تبريز وأم تبركت تقاد سراج النور سرا بيانا تقاد سراج السرج سرا تنورت بنور جلال بازغ وشرا طخ بقدس بركوت به النار أخمدت بياه ويايوه نمون صاليا بتمتام مراش لنار لدى سمت بهال أهيل شلع شلؤوب شاليا تعين تهوب تي تهوب تيطهت أنوخ بيملوخ وأبروخ أقسمت بتمليخ آيات شموخ تشمخت بازيخ بيزوخ وزيموخ بعدها خماروخ يشوخ بشرخ تشمخت ببلخ وسيمان وبازوخ بعدها بزيموخ أشموخ به الكون أمرت بشلمخة أقبل دعائي ودعاءنا وكن معنا وكن لنا من الأعداء حسبنا فقد بغت Evet, Ya Rabbi bizimle beraber ol. Duamızla beraber ol. Düşmanlarımıza karşı bizimle beraber ol. Sen bizim hasbimiz, güvencemiz, güvenimiz sanadır. Sen bizi koru Allah'ım. Amin. فيا شمخسا يا شمخسا أنت شملخا ويا لا الرياح تخلخلت بك الهول والصول الشديد لمن أتى لباب جنابك والتجا ظلمة جلت بطاها وياسين وطاسين كلنا بتعصيم من للسعادة أقبلت وكاف وهاياء وعين وسادها كفايتنا من كل عين بنا حوت بها ميم عين ثم سين وقافها حمايتنا من الجبال تزلزلت بقاف ونون ثم هاميم بعدها في صورة الدخان سرا قد أحكمت بألف والأمن والنساء وانقودها وفي صورة الأنعام والنور نورت وألف والأمن ثم راء بسرها alemtü bi nuril ismi min külü ma cenet ve elifin ve lamin sümme mimin veraiha ila mecmail ervahi ve ruhu kad alet. <clears throat> evet. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar mübarek huruf-u mukattalar varsa o huruf-u mukattaları tevessül ederek dua ediyor. Devam ediyor. Bisirri havamimil kitabı cemi'ha aleyki bi fadlin nur ya nur uksumet bi amme abese ve naziati ve tarikin ve fi ve sema zatil buruc ve zülzilet bi hakkın tebareken sümmenunun ve sailin ve fi sureti tehmiz ve şemsükün virat.'' فبالزاريات الزر والنجم ذهبا وباقتربت لي ولنا الأمور تقربت وفي صور القرآن حزبا وآية عدد ما قرأ القارئ وما قد تنزلت فأسألك ونسألك يا مولاي في فضلك الذي على كل ما أنزلت كتبا تفضلت بآهيا شراهيا دنايا صبرة أسماء سنان شدايا سمت بطي طغت بسر بدوح أجل حزرة بطة زهج براح الواح بالفتح والنصر اسرعت بنور فجش معزز خزي يا سيدي فبالآية الكبرى مني من الفجت بحق فقج مع محمة يا إلهنا بأسمائك الحسنى أجني من الشتت حروف لبهرام علت وتشامخت واسم عصا موسى به الظلمة انجلت توسلت يا ربي توسلنا يا ربي إليك بسرها توسل ذي ذل به الناس اهتدت حروف بمعنى لها الفضل شرفت مد الدهر والأيام يا رب انحنت دعوتك يا الله حقا وإنني توسلت بالآيات جمعا بما هوت Ya Rabbi sana dua ediyoruz. İnanmış ve hak olduğuna, gerçek olduğuna inanarak tevessül ettiğimiz yukarıdaki zikri geçen Kur'an'daki surelerin hürmetine Ya Rabbi bizim duamızı kabul eyle. فتلك هروف النور فاجمع هواسها وحقق معانيها بها الخير تممت واهدرني واهدرنا خديما عونا خديما مسخرا تهيم في عيد وبه الكربة انجلت فسخ لي لنا فيها خديما يطيعنا بفضل روف الكتاب ما تلت وأسألك يا مولاي في اسمك الذي به إذا دعي جمع الأمور تيسرت إلهي إلهنا فارحم ضعفنا واغفر لنا زلتنا بما قدعتك الأنبياء وتوسلت يا خالقنا يا سيدنا اقض حاجتنا إلى إليك مرنا يا إلهي tesellemet. Ey yaratanımız, ey Efendimiz, hacetimizi yerine getir. İşlerimiz sana ayan. Ya Rabbi her işimiz sana teslim. Sen duamızı kabul eyle. Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi Ahmed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'yı aracı kılıyoruz ya Rabbi. Ona tevessül ettik. Onun senin yanındaki değeri ve kıymeti hürmetine ve esmaikel husnelleti hiye cümmiat ve burada ismi geçen zikredeceğimiz ettiğimiz Allah'ın güzel isimleri hürmetine duamızı kabul eyle. Amin. فجد واف وصفا يا إلهي بتوبة على عبدك المسكين من نظرة عبد وفقني للخير والصدق والتقى واسكن الفردوس مع فرقة علت وكن بي روفا في حياتي وبعدما أموت وألقى ظلمة القبر إن جلت ففي العشر بيض يا إلهي صيفتي وسق الموازين بلطفك إن ردت وجوزني حتى الصراط مهرولا وأحمني من هر نار وما هوت وسامحني من كل ذنب جليته واغفر خطيئة العظام وإن علت فهذا خواتمهن من قد حصصتها بسر من الأسرار في اللوه انزلت ثلاث صين صففت بعد خاتم على رأسها مثل سهام تقومت وميم طاميم سين أبتر ثم سلم وفي وسطها بالجرتين تشربكت وأربعة تحكي الأنامل بعدها تشير إلى الخيرات والرزق جمعت وهاء شقيق ثم باب مقوس كما مع الجام من السر قد حمت وواخرها مثل الأوائل خاتم خماسي أركان به السر قد حوت فعدله من بعد عشر ثلاثة ولا تك في عسائها متوهمة ثلاث من التوراة لا شك أربع وأربع من إنجيل عيسى بن مريم وخمس من القرآن هن تمامها إلى كل مخلوق فصيح وأبكمت فهذا اسم الله جل جلاله واسماؤه عند البرية قد سمت فهذا اسم الله يا قارئ انتبه ولا ترتد التبليل روحك بالخبت فهذا اسم الله يا جاهل اعتقد وإياك تشكك تتلف الروح والجتت فخذ هذه الأسماء حقا وأخفيها ففيها من الأسرار ما لا به لبت بها العهد والميثاق والوعد واللقاء وبالمسك والكافور حقا قد اختمت ولا تعتز الأسماء يوما لجاهل ولو كان معه لكانت به سمت فإن كان حاملها أو قارئها أو سامعها من الخوف هاربا فأقبل ولا تخشى الملوك بما هوت فإن كان مصنوعا من الجن واقعا ما حرف العين ياساه قطعت فترسم من فوق الجبين حروفها فها هي اسم الله جميعا تفضلت وإن كان إنسانا يخاف عدوه ولا تخش من بأس الملوك ولو طغت فإن كان هذا الاسم في مال تاجر فأمواله بالخير والجود قد نمت Evet. Duamızda ne diyoruz? Eğer bir insan korkuyorsa, sara, cin vesaire hastalıklar varsa buradaki esma hürmetine onlardan kurtulsun. kurtulsun. Her kim ki ticaret hanesinde bunu dinlerse Allah onun ticaretine bolluk, bereketlik versin. Veyahut da ve in kunta amila minel havfi hariba ve in kunta ev qari'aha ev sami'aha minel havfi hariba فأقبل ولا تخش فتأمن من الخبت فيا حامل الاسم الذي جل قدره توقع به كل الأمور تسلمت Evet. Kim ki bu duayı Hazreti Ali Efendimiz öyle Evinde taşırsa, üzerinde taşırsa ya da duyarsa, dinlerse Allah üzerindeki her türlü korkuları gidersin diyor. Ve emin olsun, kimseden korkmasın, duası kabul hale gelsin. Ve de yine bunu kim yazar üzerinde taşırsa yine e, bunun koruyucu melekleri onu korusun her işlerinde, yaptığı işlerinde. E, sonra ve وقاتل ولا تخش وهارب ولا تخaf ve düskünlerden bil vahuş tammeret. Evet. Her türlü vahşi hayvanlara sıkıntı verecek, zarar verecek hayvanlardan onların sıkıntılarından görünür görünmez bütün sıkıntı ve belalardan kurtarılması için duada e, ara sıra böyle manasını size paylaşıyorum ki ne kadar değerli bir dua olduğunu bilmek için. فلا حية تخشى ولا أقرب ترى ولا أسد يسد يأتي إليك بهمهمت ne yılandan korkusu olsun ne akrepten. Akrep onu görmesin. Aslan onu efendim saldırmasın diye duanın içinde bunlar olduğu için çok bereketli gerçekten. Ve la tahşe min sevfin ve la tani hancer ve la tahşe min rumhin ve la şerrin esemet جزى من قرى هذا شفاعة أحمد ويحشر في الجنات ماهور خففت واعلم بأن المصطفى خير مرسل وأفضل خلق الله من قد تفرقت وصدر به من جاهه كل حاجة وسله لكي تنجو من الجبر والطاعة وصل إلهي كل يوم وساعة على المصطفى المختار ما نسمة سمت وصل على المختار والآل كلهم كعد نبات الأرض وريه ما سرت وصل صلاة تملأ الأرض والسماء كباب غمام مع رؤود تجلجلت فيكفيك أن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت وسلم عليه دائما متوسلا مد الدهر والأيام ما شمس أشرقت وسلم على الأطهار من آل هاشم عدد ما هج الحجيج وسلمت وأرض يا إلهي عن أبي بكر وعمر وأرض على عثمان مع هاجر السبت كذا الآل والأصحاب جمعا جميعهم مع الأولياء والصالحين وما حوت مقال علي وابن عم محمد وسر علوم للخلائق cümmiat. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet bu dua gerçekten e, efendim e, hafta sonları, cuma günleri böyle 3-4 defa ya da 7 defa okuyabiliyorsanız Allah'ın izniyle bu duanın sayesiyle içindeki bulunan Allah'ın ismi hürmetinin sayesinde e, işte bunları tevessül ederek büyük bir korunma e, sağlamış. Hem ruhani sıkıntılarda hem maddi hem manevi birçok yönde e, dert ve sıkıntılarımızın olduğunda Allah'ın izniyle faydası vardır. Şimdi sevgili kardeşim, e, her sabah kalktığımızda bütün evliyanın mutad olduğu veçilesi ve Kur'an'dan olan ayetlerle tevessül ya da korunma muhafaza duaları var. Bunlardan başında önce ayetlerden 11 ayet-i kürsü, 11 ihlas-ı şerif, 3'er felak nasla kendimizi her sabah kalktığımızda sabah namazından sonra korumamız lazım. O zaman Allah'ın izniyle birçok bir sıkıntı, dertlerden efendim maddi manevi evin içinde eve girirken hep selam verin, selam verin çıkın. Şeytan evden kovulmuş olur. Selamı verildiği yerde insanlar arasında şeytan giremez. <clears throat> biraz sonra 5 dakika bir ara vereceğiz. Aradan sonra <clears throat> Fatiha ile Yasin ile nasıl korunma olunur onu duasını okuyacağız. Hem Fatiha hem de Yasin. Hem Yasin okumuş olacağız, Fatiha okumuş olacağız. Bu arada da onu müvekkil melekleriyle birlikte e, biraz e, belki uzun olacak, biraz hızlı okuyacağız. Ama e, bu da o kadar e, bereketli olan bir dua örneğidir. Şimdi bunları aradığınız zaman başlık halinde olabilmesi için internete, YouTube'a yüklüyoruz. Dolayısıyla oradan da istediğiniz zaman, istediğiniz anda dinleyebilirsiniz. <clears throat> Özellikle konu başlığı olarak e, ayırmak için videoyu şimdi kapatıyoruz. Daha sonra istediğiniz zaman e, bu başlıklar altında efendim önceki duayı Cecirütiye duası. E, bin bir türlü bereketi olan Ceccelütiye duasını Hazreti Ali Efendimiz'in Resulullah için yazdığını veyahut da Resulullah'tan duyarak yazdığını söyleyebiliriz. İmam Gazal Hazretleri de bunu böyle söylüyor. Birçok Allah dostları bu duayı tevessül olarak Ceccelütiye duası e, şiir halinde yazılmış, nesir halinde yazılmış Arapça aruz vezinden veyahut artık hangi vezindeyse o vezinde aruz olmayabilir ama Arapların kendi e, vezin e, kuralları var. Ona göre yazmıştır. E, bunu bazen herkes anlamayabilir. İçinde bazı Hazreti Adem'in dilinde, Süryani dilinde kelimeler var. Bu açıdan biraz efendim anlaşılması zor olsa da çok bereketli bir duadır. Allah'ın selamı, bereketi, sevgi ve muhabbeti sizinle olsun. Bir beş dakika aradan sonra inşallah tekrar ee, devam edeceğiz.